koji za po nekim radi znači na meleci stavljaju svoja krila pod onoga, ne ispod onoga ili ispred onoga koji je krenuo slušati islamsko znanje da bi ga zaštitili od svak svih neugodnosti i svega što je ružno i štetno. Zato neki naši učenjaci kažu da je jedan od najboljih vidova čovjek bude sačuvan od svih rašeta i tako ti stvari, traži sam znanje i dragi brat. A zatim, prošli put smo govorili o hadisu koji prinosi Omar <clears throat> Rađulana, u kojem stoji da je poslanik sa sam rekao, odnosno da je upitan poslanik šta je islam, pa je rekao svjedočenje da nema Boga osoba Allaha, da nema Boga poslanik, obavljanje je davanje zakata, posta mazana, obavljanje hađa. O tome smo, o tom dijelu hadisa govorili smo u prošlom putu. Na drugo pitanje, da li čovjek je upitao men iman? Šta je to iman? Pa je poslanik sam Allah ali sam odgovorio na sljedeći način. Da vjeriš u u Božje dani, u poslanike, u objave, u sudni dan i da sve što se događa je bila po Krenut ćemo od početka. Vjerovati u Allaha Kaže poslanik sam Allah, da se vrame u jednom diskusiju. A što je diskusiju? Naime, to, to su riječi Allaha Đelešanu koje je poslanik sam Allah, ali se prenosio hadisu svojim riječima. Pa kažem to tako u jednom diskusiju da je Allah Đelešanu rekao Ko nađe mene, našao je sve. Ako ne nađe mene, izgubio je sve. Šta se hoće ti reći? Naime, ko spozna Đelešanu i pođe njega obožavati, dobio je sve, naime, ništa više ne treba. Allah je dovoljen svako. I zato jedno od Allahovih imena Al-Kafi. Šta znači Al-Kafi? Al-Kafi znači onaj koji je dovoljen svakome. A jedno od Allahovih imena je Esanem. Šta znači Esanem? Esanem znači onaj kome svoje potrebe iznose sva stvorenja na ovome svijetu. Od najmanjih do najvećih. Prenosi se u jedan jaj od na Lisa. Da je jednom prilikom, pošto je Sulejmanu data velika vlast, razumije je govor životinja, i vladao džinima, vojskama raznim, takve, gospodar mu daje mi jedno svoje stvorenje da ja o njemu vodim Kaže njima Allah što nećeš moći. Kaže ja bi volio. I Allah mu dadne mrav. I kaže ovaj mrav ima potrebe da u toku dana pojede zrno pšenice. I svaki dan mu daje to. I Suleiman Islam je tako uzeo mrava i dao mu zrno pšenice. Kad je Suleiman Islam došao sutra dan, mrava pojeo pola zrna, pola ostavio. Pita ga Sulejman što si ostavio pola zrna? Kaže kad sam na njim odgovara, kad sam čuo da ti brineš za mene, ja sam ostavio pola ako me slučajno zaboraviš. A kad se Allah primao za mene, ja sam bio cijelo, nisam se govori da će zaboraviti biti mene sljedeći dan. Znači, Allah Čelešanu je onaj koji se brine o svim stvari. I zato naši učenjaci kažu da je najvažniji dio Korana, najplemenitiji, najuzvišeniji Allahova imena i osobina. A to nema jako puno. U jednom hadisu koji bilježi u Buhari u svom čovjeku stoji da je Poslani sallallahu alaihi sallam rekao i na lillahi ti se napisu i na isme. Allah ima 99 imena, stotinu meni jedna, Koji ih nauči na pamet, ući će u džavu. Kaže Ulema 99 od Allahu imena. Ne znači da ima samo toliko, jer kad su učenici povadili Allahova imena iz Korana i Sunnata, našli su da ih ima više od 99. Ali 99 imena je dovoljno za ulazak učenja. Znači, spoznaje Allah kao stvoritelj, vladara i onoga koji upravlja svim, je prvi stepen spoznaje Allah Znači spoznaje kao stvoritelja, vladara i onoga koji upravlja. Zato recimo da spoznaje se kosi sa onom što rade i vraćari, ljudi koji pišu horoskope, astrolaze. Oni naime vjer, po njihovom tom vjerovanju nebeska tijela utječu na ljudski život i upravljaju nekim segmentima ljudskog života, a ako se nađu u takvom položaju, bit će tako. Sve su to gluposti koje je čak i akademska zajednica ljudi danas, sadrvena akademska zajednica osudila. Ja imam članak jedan koji je par godina izašao, gdje je Evropska ta akademska zajednica izdala proglas da astrologiju ne smatraju naukom uopće. Evo to je onako onako nauka, kako se. A Islam isto tako naravno ne priznaje jer Allah je taj koji upravlja svim. Allah je taj koji upravlja svim bez izuzetka u ovom kosmosu. Da li je drugi sebe spoznaje Allah Čelešanu i da čovjek kada prizna da je Allah stvoritelj gospoda svega i upravlja svim, da ga obožava i samo njemu i i treći stepen spoznaje je spoznaja Allahovi imena i osobina i ponašanje u skladu, u skladu sa tim. I još jednom na kraju kratkog izlaganja te spoznaje, a diskusiju kojom nam kaže ko mene nađe našao je sve. Ko mene izgubi, odnosno ne nađe, izgubio je sve. Drugo što je poslani sam Allaho, već sam spomenuo kao dio imana, to je vjerovanje u velike. Melci su biće koje je Allah Đelešanu stvorio od svjetlosti i ne imaju muškog i ženskog roda, ne razmožavaju se, ne jedu i ne piju. To su stvorenja koje je Allah Đelešanu stvorio samo radi pokornosti njemu. I njih ima jako puno, samo Allah Đelešanu zna tačno njihov broj. I to je svijet koji u osnovi živi na nebesima, u muslimom sahihu stoji da je poslanik jer sam sallam jednom prilikom rekao, a ostavljeno da li ste čuli ovu škripu? Kaže ova poslaniče, nismo. Kaže on njima, ovo su zaškripala nebesa. A zaškripala su zato što na nebesima nema mjesta koliko može staviti četiri prsta, a da nije na njima melek, koji je ili na seždi, ili na ruku, ili na Znači, Gledajte su biće koja Allah Želešanu stvorio zbog njegove pokornosti i oni su uvijek Allah Želešanu La jasum Allah Muhammahu Oni su oni se pokoravaju svakoj Allahove naredbi i radi samo ono što im se naredi. I zbog toga možda ste nekad čuli ili čitali priču o Hartu i Bartu. Ko od vas čuo za Hartu i Bartu? Niste čuli. Postoji jedno kazivanje koje se povlači po nekim knjigama bosanskim o Aratu i martu kao dvojici osobnih meleka. Ta priča nije tačna i ona je izmišljena. Znači, apsolutno nije tačna, nego Aratu i koji se spominju u Koranu kao dvojice meleka su meleci koji su imali od Allaha svemu zadaću da poduče ljude sihru. Ali to nije bila nepokornost, kada Allah im to naredi da to uradi ljudima, kao iskušenje lice umjeti u starom Babilonu problemu civilizacije. I taj događaj od 20 godina spomenuti u starim knjigama, u starom zavjetu pa i u novom zavjetu, i naravno tu su nastavno priče o njima i tako dalje, ništa od toga znači nije tačno. što nam najbolje zna. Treće što je poslanik sallallahu alaihi sallam spomenuo, to su glavne objave koje je slao svakom narodu Malifutu kao mirad. Svakom narodu je Allah Žešanu slao poslanika vjerovijesnika sa ovom. U jednom hadisu se spominje da je bilo preko 300 i nešto, oko 360 poslanika, a preko 100.000 vjerovijesnika. Neka u spominje samo svetnog ali nije isključeno. Možda je nekad neko vredno vrijeme i ovdje na ovim prostorima bio neki vjerovisnik poslani poslanik koji ima određene surofe i tako da. Međutim, u Koranu su spomenute četiri velike objave, tako zvane. To su Tela, Zelmu, Inđiju i Koran, a spomenuti su listovi koji su objavljeni Ibrahimu Aleksa. Što se tiče objava, ovdje postoji jako, ja sam skoro kad sam polagao predmete iz pedagogije, ovdje na našim krajima. Jedan od profesora tu na pedagogiji vidi da se onako kao vjerski malo, kaže, vidi se čito to bila rad, Rekao, nisam nikad. Kaže, moraš to učiniti. To je ja puno mudrosti i tako dalje. naravno ja nisam to sad s njim, međutim, treba znati jedan vjerski propis u vezi s Muslimani nije dozvoljeno da čita druge objave zato što su iskrivljene i zato što ne zna razlučiti što je od toga iskrivljeno, a nije i može pasti u zatvor. A kao dokaz za to je hadis koji je na u svom da je rekao jednom odnosno držao ruci u iska vrata kada su muslimani u svojim vjer. Pa je sam sam sada toliko se ljubio da se zacrvenio u licu i rekao o mene pa zar dok sam ja još živ. Znači u smislu za to se radi još da sam ja živ i te rekao je tako bi Allah da je Musa sada živ ne bi imao izbora osim da mene slijedi. Znači jedina lavita objava sada za sve ljude na svijetu jeste Koran i svi su ljudi dužni po tom pitanju da slijedi Koran, a Koran priznaje prijašnje objeve kao pojem da su postojene, međutim jasno naglašava da su ljudi iskrivili te objave, što se jasno i danas. Dobro. Posle objava, kaže, to su poslanici. Vjerovanje u glave poslanike. To su ljudi ljudi hvala, odabili za poslanicu, za objavu, i što se tiče priješnjih poslanika, u njih smo dužni samo vjerovati. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dužni smo slijediti. Peto što je poslanik sallallahu alaihi spomenuo, to su sudni U to se podrazumijeva sve što će doći nakon smrti, do poživljenja. To znači ispitivanje u kabru. To znači kaburski stisak. Jeste čuli za kaburski stisak? U hadisima se spominje da, će svaki čovjek biti stisnut, međutim, kaže ona, vjernik će biti stisnut od strane kabora kao da ga majka zagrli kad ga dugo nije vidjela. A nevjernik će biti stisnut tako da će mu kosti rebra proći jedno kroz drugo. Zatim postoji ispit u kabor, ko ti je gospodar, koja ti je vjera, ko ti je poslanik, te će biti svaki čovjek pitan. Zatim postoji kabursko uživanje, odnosno kaburska radnja. E sad, postoji jedno mjesto koje se zove Barzah. Mjesto gdje duše bolje do proživljenja. Ne zna se tačno gdje je to mjesto. Ali jeste, ovaj, u zadnje vrijeme postoji ta istraživanja koja su nađena u nekim mjestima. Ne znam jeste gledali na CD. U pronalazcima ruskih tiha omornica, nisam da pretvarati toga da toga ne znam. Naime, Rusi koji su inače nevjednici i ti koji su došli tamo, bušili se duboko u zemlji narisice. I spustili su sonde unutra zvučne da snimaju šta imaju i kako temperatura ide i uhvatili su dole glasa. Tada nisu znali šta je to. Međutim, sa boljom opremom su došli nakon nekoliko godina i snimili su to i pustili ovaj, s njim nastoji i sad na sebi i bukvalno se čuju se Ja pustio ostavim kako će, Rumen vama kaže, pa ovdje ima svakakvih jezika. Zaista ljudi vrišti na stotinu kakvih jezika. Ljudski glasovi koji se čuju, a, to možete, i sad ima intervju sa tim čovjekom, ruskim naučnikom, i čovjek kaže, nakon tog snimka koji smo našli, ja ne vjerujem u Boga, ateista sam, ali vjerujem da postoji Agra. Znači, ne može da poraći da ga čuo, što ne može. Ali još uvijek ne vjerujem u Boga. I to možete, ako budete na na YouTube, ukucajte probajte sa riječ pakao, probajte zemaljski pakao i tako nešto sa tim jednom riječima i izaće vam snimka kraća, a inače imam pripremni CD ovaj, sa prevodom svih tih intervjua sa tim naučnicima, pol emisija koja je bila na nekom svjetskom se pa vidjet ćete tamo Znači, ja ne kažem da je to to, ali sasvim je moguće i sasvim onako, jer dosta u mene spominje da Naime, ako znamo da ono čemu je u nevjerničkim dušama da se prenu na nebo, gdje im ostaje barave? Ostaje na zemlji. A gdje je to tačno samo Allah Đelešanu znači zna. Zatim, posle toga proživljenje, nakon toga obračun, vaganje djela, prelazak preko sviraću klivu na konačno baravište džene i džene. I ovo, braćovi i sestri, trebate znati. Jako je Znači, čennet i zaista postoji, kako kaže nam Tahani svoje vrata, svoje akidi i već sad postoji. I svaki čovjek nema izbora, hoće, hoće li reći, on mora negdje. Ili u džennetu i džahennam izbor je tvoj, a ovo je kuća mogućnosti, a ono tamo više nema povratka. Nema više povratka i zato bolje čovjek i na svom životu razmisli, dok još može, nego kad prođe. Vidite kako e, sviše mladih ljudi poginu od sabraća meseči. Ovdje, ovdje, tamo, tamo. Sjećam se sad, na da su našo jedno kazivanje momka koji je preživio jednu takvu meseču. Kaže, mi bili smo mladići koji nismo parili. Naime, grupa nije. I kaže, šel smo učiti, ajuda nakon duše vremena može ostalo čovjek krenu dalje i sad ovaj, onako ko u kad se vozi priča je kaže normalno smo zakasnili ovo ono šta je bilo kaže neka se će nesreća kad je rekao samo da će nesreća ono bi bilo već još kad je bilo koji je auto neki mić i tako dalje bilo mi jasno i on kaže ja sam vidio šta piše na pravilama i ja se nadam da oni nisu dospjeli do, do toga, da kako da nažalost nisu padali, na su to koji su samo gledali gdje će biti provod, zabava i ostale stvari, da nisu dobili pravo u svoje smrti A kad čovjek postane punoljetan, odnosno napoli 16 godina, sve obaveze spadaju na njega kao i na čovjeka od 60 godina. Bez razlike i bez izuzetka. Nakon toga posljedno se nam spomenuo šest a to je odredba dobra i zla. To je poglavlju u vjeri koji mnogi ne razumiju, međutim kad se u stvari, ono mogu je ličeno jasno. Prvo, vjerovanje u dobra i zla podrazumijeva četiri rukna ili četiri šate. Prvo, podrazumijeva Allahom znanje. Da je znao sve šta će se dogoditi od uvijek i za uvijek. Znači, Allahovom znanju nije prethodilo neznanje i ne predstoji mu zaborav. Ono je savršeno, kompletno, od uvijek i To je prvi koji prišao. Drugi šak je da Allah to što je znao da će se dogoditi zapisao u knjigu koja je kod njega. Kako se u Koranu naziva? Knjiga koja je kod njega ili polno čuvana ploča na kojoj je sve ispisano. To se navodi u muslimovom sahihu, u hadisu u kome stoji da je poslanik sallallahu i rekao da je prvo što Allah stvorio ovoga svijeta Peru, i naredio mu da piše. Peru je pitalo šta da piše gospodar, a on je rekao piši sve što će se dogoditi do kijamenskog dana i Pere je zapisao, a u drugom hadisu poslanik kaže stranice su se osušile, a kada su podignute. Znači nema izmjene kada. U trećem vratu se spominje da je to bilo 50.000 godina prije stvaranja svijeta. Zapisano su šta se u koji će list pasti kada, u koje vrijeme na koje Znači, to je drugi. Treći je Allahu htio. To jest da Allah Đelešanu htio da se to tako dogodi. Znači prije nego su stvoreni meleci, prije nego stvoreni džini, prije nego stvoren čovjek, sve to bilo zapisano, Allah je znao i htio je tako da se dogodi ništa mimo njegove volje. E tu čovjek nema slobodne volje. Međutim, kada je u pitanju šarijat, Allahove šarijatske naredbe, kao što su klanja, posti, daje zeka, ne mora to, ostaviti to, tu čovjek ima slobodnu volju. Znači, da ću se ja roditi, to što sam se ja rodio kao bosanac, što si se ti rodio kao bosanac, što si se rodio kao muško ili što si se rodila kao ženska, smo li mogli utjecati na to? Nismo. To je dio Allahove kosmičke volje na koje mi ne želimo utjecati. Ali to hoću ja danas klanjati. Jer neću klanjati, to je dio Allahove širinske volje. On je htio od nas da mi klanjamo, a mi nas prisilimo. I to je onaj emanet koji se spominje u ajetu Inna Adna Emaneta Samavati Vrdu Mi smo ponovili emanet na desinu zemlji i planinama, pa su se oni pobojali i odbili to, a insan ne je prijatelj. Znači, mane da imaš slobodnu volju, hoćeš li biti pokoran ili ne, i da slobodno tome dobiješ nagradu odnosno kaznu. Tu je čovjekova slobodna volja i zato će biti nagrađen, odnosno kažen. I zato nema neko pravo da kaže prisiljen se da budem takav. ne To nije tačno. Zato Ulema recimo navodi kad čovjek bira nekakvu dunjalučku korist. Nikad neće uzeti nešto gore, nego će uvijek gledati da je zabere bolje, tako je. Neće reći Allah vam je odredba takva da će uzeti, pa će uzeti lošiju. Nego uvijek gleda uzet će najbolju, pa tek onda kad stišne tako je pije. Znači, ovako dva aršina sada, jedan za, za dunjalu posebno, jedan za vjeru posebno i za jedan se govori suđena, a za drugi Znači mi ne znamo šta je suđeno i tek kad sve prođe onda vidimo šta je zaista zapisano šta je naša htio. Je u redu što se tiče pravda? Jer imate nekih pitanja jasnoća, ono važno pitanje da se shvati, da se dokuči ako imate nekakvih pitanja za diskusiju i slično. Koliko je već prošlo? Pola sata. Znači, mi ćemo sad to napraviti pauzu, tako, tako je 5 minuta, tako. A ako ima neko nekih pitanja ili diskusiju o bilo čemu što je rečeno, ili nečemu drugom, može odlučivati samo u onome što mu je Allah dao od izbora. Znači, a pazite. sve Allahove šarijetske odluke, tu čovjek ima samo ono izbora. Međutim, Allah je znao šta će on izabrati. A čovjek ne zna šta će izabrati, šta bi izabrao, jer Allahove znanje od uvijek zabrati. Međutim, čovjek to ne zna. I zato pasti jednu rečenicu što kažu naši učenici. Kažu čovjek ne radi ono što je zapisano, nego je zapisano ono što će raditi. Jeste razumeli razlog? Znači, nije čovjek programiran pa mora se što je zapisano radi. Nego je ono znamo što je pa je zapisao šta će čovjek raditi. Ali mi to ne znamo i zato da ostavljamo se na to dok se ne desi. Tek kad se desi nešto, onda kažemo je to leda. Ali prije toga <laughs> Jel sad desilo? Čovjek pita šta je to ihsan? Ihsan. Mnogi, vidio sam mnogi prevodioci prevode ga kao dobročinstvo. A to je grešno. Ihsan jeste dobročinstvo, ali ne u ovom slučaju. U ovom slučaju ihsan znači savršenstvo u robovanju ili u možemo vidjeti najbolje na ajetu kome Allah Želešanovu podijelio dženetlije u četiri skupine. Kaže u suri Musa, fa onalike ma'al Allahu Vjernici će biti u džemetu sa onima kojima Allah davao svoje blagodati. Koji su? Milen nebiji. Prvo, vjerovjesnici i poslanici. To su četiri skupine. E sad vidite ovdje Isan, oni koji imaju Isan, oni su odmah iza vjerovjesnika. I zato postoji dvoje ljudi u islamu koji predstavljaju muški rod i ženski rod, a postigli su stepeni ihsana. Koji su to? Kog mi to znamo? Za koji znamo sigurno da su postigli stepeni ihsana. Da? Aleksandra Sidik. I zato su njegovu biografiju kaže evo Bekar je Sidik. Što znači Sidik? Onaj koji je postigao Islama obožavanje. Za njega poslanik ne sam je rekao kad bi ima cijelo umeta stao na jednu stranu vage, a ima nego na drugu, prevagno bi ima nego Znači to je Ebu Bekra Sidik koji je najbolji čovjek na zemlji nakon vjerovisnika od svih naroda na zemljskoj kuli koji su bili od Adama do Sunjera. Koja od žena? Molim? Od žena nije od ovog umeta, to je Marijama Alisa. Allah Đalešanu za njim kaže o umu Sidika. I sama majka bila je Sidika, znači žena koja je obožavana i dostigla prisa. Dobro. Šta je to onda Isa? Poslanik se ovdje ga ovdje opisao, kaže, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, tebe. U U je na osnovu ove rečenice zaključila da postoji dva stepena isana. Jedan je veći od drugog. Najveći stepen je da obožavaš Allah kao da ga vidiš. Šta to znači? Znači, to su ljudi koji 24 sata žive za Allaha Đelešanu, za njegovu vjeru. I njihov dan i noć su ispunjeni pokornošću Allaha Đelešanu. To je Imam Gazali opisao kao kada čovjek, recimo vladar, ima dva sluga krista, dvojca sluga. I jednom kad, kad kaže, on izvršio, Kaže mi dobro. Ali ovaj drugi gleda u vladara, pa pretpostavlja šta bi ovaj volio pogledati pa tu ljudi. Koji je bolji od te dvojice? Ovo što su ljudi normalni to prije. Obojice su dobri, nije problem. Ali ovo je uradi ono što mu se naredi, a ova se trudi da udovolji i ne zna. A u nama kaže, to je čovjek koji je ispuni petero svom Na tom se Prvo uradi fazove koje je dužan prema Allahu i prema stvorenjima u a to znači hvala pet vakata, dan zekat, posti kad bi mora posti dovoljni hač, kad mora obaviti znači. hač. Zatim, svoju porodicu, ako porodičan čovjek izvrši ono što je bilo ima od materijalnih prava i tako dalje, svojim roditeljima, komšijama i tako dalje. Znači, sa svima koji ima neke obveze, izvrši. Dalje, nakon fazova obavlja na firme. To je drugi step. A nakon fila, svoje slobodno vrijeme koje čovjek inače ima pravo ovaj, da, da radi sve što je razumljeno inače, on i to slobodno vrijeme iskoristi za i za dobro pravite. To je čovjek koji radi to. Drugi stepen je čovjek koji obožava Allah znajući da ga Allah vidi on je malo ispod tog stepena, ali je još uvijek u tog krugu ihsana. tog savršenog položaja. Taj krug nije zatvoren. To može biti bilo ko od danas, jučer ili sutra, bilo ko Sada čovjek upita kad će pijanitski dan. Mi smo bili svjedoci u ovom uvijeku, što ovaj, tih prognoziranja, pa bit će ove godine, pa bit će ove godine, pa svi razni radni gluposti prodavali sve ostane na ulici, pa se nije ništa dogodilo i tako. Kad će biti kijavetski dan, ne zna niko. Čovjek ne zna, osim Allah. Čovjek ne zna ni melek koji će puti u ruku. Poslani se Allah na svojom hadisu kaže da je Sarafi, tako se zove melek koji će pomoći Boga, od dana kad je stvoren, upravo je pogled u prijestolje i čeka na Arifu kad će mu biti rečeno da pokoje. Znači ne zna nije kad će, ali čeka. To je znanje koje Allah ostavio samo za sebe. Čak stvarno, u ajetu se kaže a kanu uhvira. Znači, skoro da ne bi, kao, kao da ne kažem, da, da to uopšte nikom, nikom ne znao, da ona to nikom nikom nije rekao, do tog trenutka ne bi samo kad dogodi se da treba je puno uroka. A mudrosti, mudrosti toga su brojne, prije svega život na ovom svijetu, zamislite kakav je bilo da ljudi znaju tačno koje će godine biti kijametski dan. Ne bi se niko ni trudio, ni da radi, ljudska civilizacija bi stala, ne bi se razvijala, ne bi ništa. Druga stvar, ljudi se ne bi trudili da radi, da gospodinu Allahom ovaj, zadovoljstvo i tako dalje. Treći, e, za je, to bio hendikep, ne bi uopšte, samo bi čekali kad će taj dan i ostalo, ništa drugo ne bi radili. To je mogućnost su brojni, ali samo znači koliko njih, ali ostaje činjenica znači da to zna samo Allah Đelšanu kad će biti i u kojem trenutku. To može biti nakon dugo, dugo vremena, nakon malo vremena, samo Allah Đelšanu zna. Međutim, poslanik je ovdje ukazuje na jednu činjenicu. To je da taj, pred, da taj događaj ima svoje predznake. To su predznaci pijanskog rada. U ovom hadisu su spomenuta dva predznaka. Dani da to robe, da robine dobije sebi gospodarcu. Šta to znači? U Lema ima dva tumačenja za ovaj Po jednom tumačenju koji je zastupan manji broj u Lema kažu ovdje se misli na neposlušnost djece prema roditeljima i da će se ponašati prema, prema roditeljima kao prema robu. se ovdje misli na pravo robstvo. A ako je to tako, onda neka savremena ulema kaže da hadis ovaj nosi poruku jedno, a to da će prije kijamatskog dana ponovno zaživjeti na vlasničkom društvu. Jer je ovaj predznak kijamatskog dana. Znači, prije kijamatskog dana ljudi će se tako ponašati prema robovima i da će biti puno što znači da se neminovno mora vratiti u vlašički sistem. Da je to također jedan preznak. Kako će to biti, kad će to biti, Allah Đalešanu samo zna. I drugi znak za koji duboko vjerujem da se obistinjava danas, a to je da se ljudi koji su bili čobani, beduini i inače se siromašni, nadmeću u gradnju i će se. I to je zaista, ja sam sad, evo prije ovoga gledao neku emisiju na, kako se zove, od nacionalna geografija, o Dubaju. Dubaji, znate svi tamo da je to jednoj Arabski Emirati, Arabsko Pomoskvi i tako dalje, gdje bukvalno ljudi kažu što nekakve njihovi šepovi koji su nepisani bukvalno, jer ja sam tamo bio pet godina, znam da ima nepisane ljudi skroz, jer oni su tek 68. osnovani kao država. 1968. A tek nakon 70 neki dobili su struju. Narodni razvoj je počeo od 80. paralelno, a danas imaju najveću zgradu na svijetu. Znači imaju zvanično najveću zgradu na svijetu 700 nešto metara. Radi se. Sad pravi najskuplji hotel u vodi podvodni pa će nekako zgradu na okretanje, ovaj ne znam, nije nešto da zgrada će se okretati stupova da je vatno gore što ima u Sarajevo. Cijela zgrada će biti u tom smislu. Tako da su oni građevine koji su, kad sam sa ovaj studijem bio tamo prije 2000-te, sad su one minijaturne odnosu na ove sad što nalazi po Srbiji. Znači, to je ogromno, zaista. Pa ona ostala nekakva vještačka, pa ti svi nekakvi hoteli i ono ostalo, zaista je to nešto. Ali ko to radi, to je interesantno. To radi baš bukvalno ljudi koji su bili bili. Naočite to područje, to područje prije svega klimatski jako nestano. Jako nepoželjno za život. I njihovo stanovništvo koje se jazdava, gledao sam slike njihove demografije i ono, predsjednik Dubajija je imao dućan. Običan dućan. I imao je nekog radnika na čanicima, radili su bisere i školu i kulika. Bavili su ljubnovstvom i kolika je starina tamo i vrućina, nikada ne bismo mogli spavati uopće. Znači, u Mekiji i Medini je vrućina velika, ali nema starine. Tamo je vrućina a eskalira. Kiša ne dane po 5-6 godina. Ja sam recimo bio 5 godina, nikada za tih 5 godina kiša nije pala. Prava kiša. Znači, jako nepoželjno i ljudi su to izbjegavali, to područje za život i oni su čak, sjećam sa 80. godina ovaj, nudili državljanstva, mi imamo 150.000, ne mogu oni ni osnovati ali nudili su državljanstva svima niko nije htio. Šta će tu? A sada ne može dobiti niko. Znači, to nadmetanje u tom tim visokim građanima, zaista je sad uzmano. Ma, I bukvalno su ti ljudi koji su bili siromasi i ljudi nisu imali ništa, sada bukvalno se takmiče hoće izgraditi veću gimnaziju i hvala se time tako. Međutim, ti predznaka postoji još. I u ulema te predznake dijeli na velike i male. Male dijeli na onih koji su se dogodili, na onih koji traju i na onih koji se još nisu dogodili. Od malih predznaka koji su se dogodili, prvi je smrt našeg poslanika Salomana. Jer sama pojava našeg poslanika je predznak da, da je sudnji dan blizu, da nema više naroda. Jer poslanik je u hadisu koji bliži Imam Buhari rekao da smo mi 70. umet na zemlji. Od Adama ne se nas. I zadnji umet. Znači nema više. I to znači da je predznak sudnji. Zatim u hadisu jasno rekao da je poslanik sam poslat na ovaj svijet i sudnji dan kao ova dva prsta. Kažu ono, ova dva prsta od Dunjaluka što je prošlo predstavlja ovaj prst. Ovoliko je prošlo, a ovoliko samo kolika je razlika između ova dva prsta je ostalo. Znači, u odnosu na ono prošlo, to je, to je više. U drugom Hadisu je također opisao da je ljudima sa ovoga, ovog vremena, nakon poslanstva naše. u odnosu na dunjanoka što je bilo i prošlo, ostalo kao iz posude kada ispari voda, pa ostalo još samo i kada rosije kačenje zidane posude. Znači još malo da je nije spremno. Znači jako malo, kad se kaže jako malo, ono su ono što je prošlo, su možda bili milijoni godina. Tako da je, znači, ali ono na ono što je prošlo, znači malo Od tih događaja također je kuga koja se dogodila u vrijeme Omera, Zatim, e, poslanike da je različite nekakve vlasti, pa pojavu bluda, pa pojavu kamate, pa pojavu pilanki. Danas je najosniji posao evo već. Pojava toga je od preznaka sudbina. Zatim je od pojava da se zaboravi na velike preznake sudnjeg dana, to je pogotovo da da se zaboravi pričati. To je jedan od preznaka. Ko danas govori o to je često skromno. To je od malih predznaka. Od velikih predznaka njih ima deset. Prvi je pojava dečaka. To je čovjek koji je održavno stvorio nam je Adam koji živi i čeka vrijeme kad će biti pušten, Allah će mu dati nekakve moći nadprirodne kojima će zavoditi ljude. I poslanik nam je preporučio da bježimo od njega kako bude proživljen dok smo mi živi, jer se štitimo od njega učenjem dove prije slavanja namazima i učenjem prvih deset ajta su sure okej. Okay. E, zatim dolazak i al nakon toga pojava je džuđa i džuđa, i onda ostalo sve što je najavljeno do posljednjeg velikog preznaka, to je izlazak sunca sa zapada. Kad će sunce sa zapada, tada će već biti gotovo i to je već, kako kažu, jutro kijanskog dana, odnosno odmah nakon toga nastupa kijanski dan, ali Allah Đelešanu, Nakon toga vidjeli smo čovjek je otišao, a poslali sam Allah u Jerusalim rekao da ga vrati, međutim nisu ga uspjeli naći. I tek tada je poslali shvatio da je u principu to bio Džemraj nisam. I ovim je taj hadis završen, a što se tiče dijelova imana, u ovom nisu spomenuto šest, a njih ima puno više. U Buharijevom se spomenuto je da je poslanik sam rekao da iman se sastoji od 60, odnosno 70 i nekoliko dijelova. Najvažniji dio je lajna ili la, najmanji ukloniti sam s puta. Ulema je pokušala da nađe sve dijelove imana prvi Među njima bio Ibn Bihati. Nakon njega je došao Imam Bejheki, koji je iz Kur'ana i Sunnita ponudio 77 dijelova tačno. I svih tih 77 dijelova e, dr. Vlad je izložio u preporodu, koji su pisani člana kao preporod, a onda u zadnje vrijeme vidio sam da izduje knjigu e, pod naslovom Bogaranski imana, pa ko želi vidjeti sve te ogranke imana, od čega se sve ima sastoji, može uzeti tu knjigu i vidjeti i pročitati. Molimo od nas ono da nas obskrbi, najbolje nam obskrbi, da nas obskrbi imanom sve, da nas sačuva od svakakvog zla i da nas poživi na najljepši način i usmrti na najljepši način i da budemo od onih s kojima će biti Wallahu Hvala vam koji ste došli, hvala našoj majstvu, Petra Kruga, sutra ponovno predavanje iz nauke kroz Kur'an, Hadijska kultura. Hvala. Hvala.